ที่สามแผ่นที่ยี่สิบมีคติธรรมหัวข้อว่า พระศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลกพระศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นต้นพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตัดสรุธรรมที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนจากนั้นพระองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสั่งสอน มาชี้นำมาเขียนแผนที่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เดินตาม จึงมีกติธรรมว่าพระศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลก MP3 แผนที่20 ที่พวกเราได้รับได้ฟังอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อเองคิดว่า MP3 ของหลวงพ่อตั้งแต่แผ่นหนึ่งถึงแผ่นที่ 20 ก็นับบาามากพอสมควร แล้วก็ไปทบทวนดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในระดับหนึ่ง ก็คิดว่าคงจะพักในการออก MP3 ไว้ช่วงระยะหนึ่ง ถ้าจะออกไปโดยที่ออกไปมากจนเกินไป จะทำให้สินค้าเออมันเฟ้อผู้ฟังก็จะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเพราะมันเฟ้อของที่มันเฟ้อแล้วใครๆก็ไม่พึงปรารถนา เฟ้ออย่างเงี้ยสิ่งของอะไรก็ตามถ้ามันถึงจะเป็นของดีแต่มันมากเกินไปมันก็เฟ้อเพราะนั้น m ามแผ่นนี้ที่ว่าแผ่นที่ยี่สิบคงงดในการผลิตไว้ชั่วคราวก่อนแล้วก็ก่อนที่จะออก m ามแผ่นที่ยี่สิบนี้คณะทีมงานและก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ได้มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อกอ ได้ให้ท่านเหล่านั้นเขียนเป็นลิขิตหรือเป็นข้อธรรมว่าทำไมจึงมีเอ็มพีสามชุดนี้เกิดขึ้นทั้งยี่สิบแผ่นแล้วก็ออกมาในช่วงที่กระชั้นชิดตั้งแต่ปีสปดมานี่เองวันนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูนะว่าแนวความคิดของกลุ่มที่จะออกเอ็มพีสามนั้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเอาต่อนนี้ไปฟังได้